badira bizitzara lotzen gaituzten ari ikusezinak. Batzuk ilusioarekin dute lotura, beste batzuk irrifarrearekin, ametxekin, baina badute ere tristeziek tartea, bizitzaren parte den eriotzarekin noski. Eriotza horren ospakizunak, hilien egunak dira, gurean laster izango dira, hilarriak beteko lorez eta hildakoen ohorez e, urrun gaude adibidez Mexikotik nun eta ohitura zahar batzuen ondoren hildakoen gana errespetuz eta ospakizunez oroitzen dituzten galdutako guztiaiek berriro biziko balira bezala edo hau da ahazten dugun ura betirako hiltzen den bakarra dela jakinda oroitzen duguna, gurekin beti biziko dela, ahaztu bagenu bezala. Baina hildakoen kontuarekin, bada gauza bitxi bat, eliza katolikoak, egin berri duena, hau da, latineko hitz bat eman dio, instrukzion han resurgendum kun kristo, ez dakit irakurtzea zailtzait, baina erran nahi du, Francisco Aita Santuak, e, idatzi edo sinatu duen e, idazki honek aipatzen du nola errautsak norbait hil ondoren ezin diren e, ez aizera zabaldu, ez uretara, ez neora, inora. Ezin diren ere etxean gorde. Hau da, hori egin ezkero, Elizak ez luke hildakoaren e, meza edo, edo egin beharreko e, eh, agurro e, eh, ofizial egingo ez, bitxia da gutxienez. Hau da, biduri du batzuk e, pertsonen bizitza biziri daudenean kontrolatu nahi dutela, eta baita ilondoren ere, kartzen dit gogora, latina da ere, bibliako genesian, pulbizez, et impulberun reverteriz. Hau da, hauts gira eta hauts bihurtuko gira. Edo errauts ikusi norberak nahi duen bezala nik eh, xaberlete poeta ekarren nahi nuke gogora ez bere izarren hautsa abesti ederro hortan izarren hautsa gara eta eta ziklo bat bizitzak aurrera jarrai dezan badirudi hilkutxak itxaraten gaituela ezin dugula gure eriotzean krematorio batean errea izan eta gure hautsak hortik zabal daitezen erabaki. Badirudi, gure bizitza bezala, eriotza, enpresa batzuen eskuetan dagoen borroka bat dela, eta nork interes gehiago, ari emango zaiola gure eriotzaren zatia. Garrantzitsua iruditzen zait norberak ilondoren bere gorputzarekin zer egin behar den, erabaki alizatea. Garrantzitsuago oraindik, bizitzan norberak erabakiak hartu alizateko eskubide hori hurbilekoekin edo maite dituenekin eta bere bizitzari dagozkion kontuak. Askatasun pixka bat da agian falta zaiguna, edo tira, dakoaguna baino, askatasun gehiago. Askatasun gehiago.